baina hau kaizu tamara naiz? Hau, tamara! Bueno, tamara, tamara, eta zuzu... Zuzu zer? Zer, ni blokoa naiz. Ah, blokoa. Zantzun eh, zen bizin, bueno, e, atez arrak bizin naiz, iturri bide kalea. Bai, no. iturri bide kalea. Ah, hori izan zantzun, klar. Bai. Zer, politikarekin kontu bidea. <laughs> eh, irakasle lan egiten dut, bueno, ume ematen diet klasea, eh, ari laguntzeko. Eta, bueno, euskara eta ingeri zaitkasten ari naiz. Momentu eta. Eta, duz hasi zinen euskara ikasten, edo? Ba, txikitatik, bi urte erekin hain ikasen nuen hasi dintzen ikasten. Ikasetzean, no. bai. Ah, bai, ikasetzean? Eee, eh, nesta señora de Begoña, txantutzu. Ah, demoniako bai, bai, egia da e, oso ondo orduan zer egiten duzu egun normal batean? ba bederatzietan edo bederatzi laur den gutxiagotan etxatzen naiz amarretan eskote gara egiten naiz gero amabekan etxera voltatzen naiz ba ariketa egiteko edo zozo prestatzeko e, eh, arratzalde zingolizara joten naiz E, eh, lagunetan, eta zietan amaitzen da, eta gero ba, umeekin, egoten da izklasak ematen zortzitan dina da, arte e, eh. no. Eta hori dikoa duzko korrekarako? Ez. <laughs> Ez dut bilbon ungeratzen, nire dut konizela. Eta basa nortzen dut izan? Bilbon ungeratu ere. <laughs> Egon nintzen eh, azte bat e, nire, nire mutia ere nire, baina bilbon ungeratu nintzen. Eh, gai, mesedez. <coughs> Eh, gaur egun ikusten dugunez, eh, gero eta bideo kamera gehiago jartzen ari dira gure hirietan. Eh, leku publikoetan jartzen dute eta kamera batzuk dira lapurrak e, kontrolpean edukitzeko eta beste batzuk e, trafikoa kontrolatzeko. E, leku publikoetan edo kaletan jartzen dute eh, kamerak jartzen duten pertsonak eh, ezaten dute kamerak jartzen dutela ba, ze, eh, jendea zagurtasun gehiago egitzeko. Ba, dibidez, aiei lapurtzen badiete, ba, gero jakiteko nor izan den lapurra eta bodo, edo haiekin zeo zer egiteko. Bakartzen ari edo... Bauza. Eta jendea, eh, normalean zaten du, eh, kamerak dira gure, segun, eh, gure intimitatea e, kentzeko. E, pentsatzen dute guri bakarri behiratzen digutela eta ezin dugula dibidez kareti joaten garenean ezin dugula ba, txamarra ez dugurrean zartu edo oso hori. E, <laughs> nik uste dut, kamera jartzen dutela ba, guk zagurtasun handia e, sentitzeko baita guri e, kontrolatzeko ba, guk lapurrak badio bagara e, jakiteko nori lapurtu du diogu ara nori ez diogu lapurtu e, jendea pentsatzen du e, kamarak aiei behiratzen dietela ba aie gauza txarto e, gauza bat txarto egin dutelako eta e, e, nabertzen dutenean e, kamara behiratzen ari direla ba horietela eh eh no sé eh beldurra edo kezka sentitzen dute eta ez ez daude ez dute segurtasuna ematen jendeari eh nik adibidez ba batera sartzen da izenean eta kamera begiratzen dira denean ba e, eh, segurtasuna sentitzen dut eta kezka ere segurtasuna sentitzen dut ba eh, lapur bat sartzen bada eh tranquil nago ba hiei ari ba eraratuko dietelako eta beste sentitzen dut ba batzuka pentsatzen dut kamera hori ez dutela jarri ba gogo eh, baizik eta lapurre ba niri eh, jakiteko zein den nire kodea eh gustatu dut kamerarekin ez dugula identitatea galtzen baizik eta nire ustez eh intimitatea gure etzerako utzi behar dugula, dugulako. Eta kalean, ba, jende guztia begiratzen dugunez, digunez, ba, gure intimitatea galtzen dugu. E, nire ustez, eh, ondo daude kamara e, kalean egotea, ba, segurtasuna edo garantia ez ematen, ba ez eta lapurketa garratuko baina, bueno, bueno, e, eh, agarrapatuko dutenez, ba, segurtasun hori, ba, eukidezak dugu. Eh, ba, eh eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, Mm, Segun ze ikus puntutik ere begiratzen dugu, izan eh, daiteke. Eh, eh, alde batetik hori lapurretak e, ba, kontrolatzeko edo behin gertatuz gero ba, zer zer egiteko, agarra dezaketela lapurra. Eta gure intimitatea, intimitatea mm, ba, gure intimitatea ba, sartzen, dira. Eta gero mm, ba, asko daudela toki ezberdinetan kokatuta, baina ez daude eh, ez, ez daude biztuta. Gehienetan eh, amatuta daude eta ez da ez, ez dut ez zertarako hori. Baina, bueno, eh, pentsatu behar dugu eh, hori gure segurtasunerako direla eta mm, balio gara direla.